Op 17 oktober van diezelfde jaar het die Heere weer vir die profeet Hagraie boodskap gegee. Sê vir Sere Babel, die sien van Seolteel, gouverneur van Jeda, en Jeza, die sien van Joosadak, die hoepriester, as ook vir al die Heerese mense wat in die land oorgeblei het. Die volgende, is daar nog enig iemand wat kan onthou hoe hierdie huis, die tempel, vroeger gelijk het. Hoe vergelijkt die tempel nou met daar die een van vroeger? daar is geen vergelijking nie, nie waar nie, maar skep moed, Sere Babel, skep moed, Jesa, Seen van Loosadak, die hoge priester, sê die Heere. Ook al die mensen wat nog in die land oor is, moet moed skep, sê die Heere. Skep moed en doen die werk, want ek is by julle, sê die Heere, die Almachtige. My gees sal by julle bly soos ek julle beloof het toe julle uit Egypte getrek het. Julle moet glad nie bang wees nie, Dit is wat die oppermachtige Heere sê, binnenkort gaan ik die hemel in die aarde weer skut. Ek gaan die oceane in die droge grond skut. Al die volken gaan ik ook skut. Al hierdie nasiese skatte sal na hierdie tempel toegebring word. Ek sal hierdie plek met eerlijkheid vul, sê die Heere, die Almachtige. Die zilver en die goud behoort aan mij, sê die Heere, die Almachtige. Die toekomstige roem van jullie tempel zal baie groter wees als wat dit in die verlede was, sê die Heere, die Almachtige. Ek sal in hierdie plek vrede bewerkstellig. Ek, die Heere, die Almachtige, bevestig dit. Op 18 december van die tweede jaar wat Darius koning was, het die Heere die volgende boodskap dier die profeet Haggai gestuur. Die Heere, die Almachtige, sê, vraag vir die priesters die volgende vraag oor die geboeie, sê nou een van hulle dra een heilige offer in een zak van zijn kleren. En sê nou hy raak aan een stuk brood, gekookte koos, wijn, olie of enige ander vorm van koos, zal dit dan gewij wees. Die priesters het geantwoord, nee, ach jy vrou toe, sê nou iemand het onrein geword omdat zo'n so persoon aan een lijk geraak het. As hy dan raak aan al die dingen wat reeds genoemd is, is die goed dan ook onrein. Die priesters het geantwoord, ja, Toe sê Haggai, dit geldt ook voor jullie mensen en jullie volk, sê die Heere. Net mooi alles wat hulle doen en wat hulle offer, is onrein. Hou dit voortaan in gedachte. Denk een bykie jylle omstandighede was voordat jylle die fundament van die Heerese tempel begin lee. Toe jylle gehoop het vir ten minste twintig mate koring, het jylle net tien goes. En toe jylle verwaag het om daarom vijftig vate wijn uit die pers te krijgen het dit net 20 opgeleverd. Ik het brandkoring, jenendel en al gestuur om jelle handen werk te vernietigen. Toch, ten spijte daarvan, het jelle geweier om na my toe terug te komen, sê die Heere. Let baie moe op wat van vandaag af, 18 december, die dag waarop die fundamenten van die tempel gelee is, zal gebeuren. Ik maak nou aan jelle een belofte terwijl die saad nog in die skier is in die wingerd, die vijerboom, die granaatboom en die olijfboom nog niet hulle vrug opgelever het nie. Van vandaag af zal ik julle voorspoedig maak. Die Heere het op 18 december het tweede boodskap vir Achai gegee, sê versere Babel, die gouverneur van Jeda, dat ik op die punt staan om die hemel in die aarde te skut. Ek gaan koningsrijke omverwerp. Ek gaan die mag van koninkrijke vernietig. Ek gaan strijdwaans en hulle bemanning omdop. Die perde zal neerslaan en die reiter zal mekaar doodmaak. Die dag wanneer dit gebeurt, sê die Heere, die Almachtige, zal ik jou vereer, Sere Babel, Sien van Seoldeel, my dienstmeg. Ek sal jou beskou soos een seerling aan my vinger, sê die Heere. Ek sal dit doen omdat ik jou gekies het. Ek, die Heere, die Almachtige, sê dit.